martxoak eh, amaika ditu gaurko honetan, astelena da eta hau berrion albistegia duzue, berriozari irretiaren albiste e, mankizuna. Eta e, ba, lenik eta behin eskualdeko berriozarko berriekin hasiko gara. Emakumeen nazioarteko egunarekin hasiko dugu gaurko kontakizuna, atzo egin baitzen ospakizunik handiena berriozarren. Ulargi dantza taldeko dantzariak, kirol taloak, musika, ipuinko ontalaria eta bar luze bat denetarik izan genuen atzo berrio zarrien emakumen nazioarteko eguna ospatzeko. Egun kalagun bildu ziren eguzki plazara eguerdiko amabietatik aurrera ikuskizunekin gozatzera, baina martxoaren sortziaren karira antolatutako programazioa ez da oraindik. Amaitu bihar, arriatxaldeko seietan jubilatuen elkartean adineko emakumei bereziki zuzendutako ibilaldien inguruko itza aldi bat eskaineko du Xabier Anduez amendizale berriozartarrak. Kaixo mag berriozart magazinean, Josu Baio udal teknikariarekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta hausia aipatu zigun biharko hitzorduaren inguruan. El año pasado se dio eh, una charla con, la tercera edad, porque el objetivo es también trabajar con, las personas adultas, con las personas mayores. Se dio una charla sobre la necesidad de que realicen ejercicio físico. Este año lo que hacemos es pasar de la teoría a la práctica. El planteamiento es deciros, hemos diseñado con Javier, montañero de la localidad, unos paseos que están a vuestra disposición y que os animamos a que los realicéis. Entonces vamos a presentar paso por paso eh, esos esos, paseos. El objetivo ya es eh, eh, animar, empujar, motivar para que sea una realidad el uso de esos, de esos paseos. Mm. baina aste buruak beste hainbat itxordu ekarri dizkigu itxordu musikalak batez ere. Hala da, bai, alde batetik, afu taldea kontzertua eskaini zuen Kirol Tabernan. Berriun lagun bat baino gehiago urbildu ziren azken itxordu honetara, eta talde baraina indarrak emanaldi ikusgarria eskaini zuen. Bestalde, ziklo korala larun batean zen ere. Paz de iganda ikastolako elduen abez batzak eskaini zuen kontzertua, eta bertaratuek kalitatezko musikako oralarekin gozatzeko aukera izan zuten. Dat datorren larun batean lodosako akapela abes batza igoko da entzunaretoko taula gainera arriatxaldeko zazpietan. Herrira kantolatutako mus txapelketa larun batean amaitu zen. Tomas eta bere bikotea txapelketaren garaile suertatu ziren, jokaturiko partida guztiak irabazi ostean. Larun batean herria tabernan ospaturiko finalean bigarren postuan jotas eta oier geratu ziren. Orokorrean, Kirol, Kaleberri eta herria tabernetan eginiko mus txapelketan berrogei lagunek parte hartu dute. Eta iragan astean Partido Popularrak bilera egin zuen Berriozarren. Jose Ruz Pepeko zinegotziak herriko beste hainbat alderdikiderekin batera bilera egin zuten eh, alderdiko presidente orde den Ana Beltranekin, Marcial Fernandez beitiko zinegotziarekin, udal politika idazkari Rei Esperezekin eta mobilizazio idazkari Jaime Biltzesekin. Eh, Jose Ruzek gure herriko egoera politikoaren berri eman zien bere alderdikidei eta Berriozarko udal batzorde berria osatzearen beharra nabarmen du zuten Datozen egunetarako itxorduak ere aipagai izango ditugu orain, bihar Ernesto Prati dazle berrioz hartarraren eleberria aurkeztuko da. Iru ilargi laurden Ernesto Prat urzainki berrioz liburua kulturgunean aurkeztuko da bihar martxoak amabi agriatxaldeko zazpi terdietan. Egun horretan, zorrokak korrikan erosi duen kilometroan zehar lekukoan nork eramanen duen ere zozkatuko da. Bestalde, kaixo berrioz armagazinean idazlearekin hitz egiteko aukera izanen dugu gaur bertan. Eta azken ekimen bat, azte azken honetarako, Nafarren boteregunei buruzko itzaldi bat. Ricardo Feliu, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Soziologia irakasleak Los Círculos del Poder Navarro izeneko itzaldia eskainiko du kulturgunean. Itzordua, azte azken honetan izanen da, martxoak amairu, ahriatxaldeko zazpietatik aurrera, eta kulturgunean esan dugun bezala berriozarko Ateneoak antolatzen du. Eta oraintxe bertan eh, kirola aipatuko dugu Berriozar futbol elkartearen emaitzak gizonezkoen futbolari dagokionez lehen erregional mailako taldeak ultzama izan zuen aurkari 3 eta bi irabazi zuten Bigarren gaztea taldekoek galdu zuten bat 0 doneste ben doneste beren kontra. Eta kadeteak A taldeak eh, arro txapea izan zuen aurrez aurre eta 6 eta huts irabazi egin zuten. Kadeteak beke eh, atxedena izan zuen. Eta eh, aurrak A taldeak irabiaren kontra jokatu zuen berriozaren hauek ere irabazi bost eta bat. Eta betaldeak atxedena izan zuen bere bai. E, Berriozarko emakumezkoen e, bi taldeek e, arerio berbera izan zuten. Ardoi, erregional mailako emakumezkoen taldeak 0 eta 3 irabazi egin zuen. Eta emakumezko sortziko futbolekoek irabazi zuten bederatzi 0 Ardoiren kontra. Eta zortziko futbolarekin eh, jarraituz, baina gizonezkoen eh, taldeak eh, aipatuz, zortziko futbola A taldeak ademar izan zuen aurkari, baina edo izan behar zuen aurkari, baina partida hau atzeratu egin zuten. B taldeak irabazi zuen, bi lau guarteren kontra. Eta Z taldeak Teresianoren kontra jokatu zuten, zuen eta zortzi eta bost irabazi egin zuen. D taldeak galdu zuen irabiaren kontra, bost iru. Labur labur bada ere, futbitoko emaitzak aipatuko ditugu, berriozar den aldia izan zuen asteburu honetan. Be, taldea, goitzen kontra, eh, irabazi zuen. Eta Z taldeak eh, Navarro bilosladaren kontra ere irabazi egin zuen. D taldeak ere irabazi zuen Elorriren kontra. Eta irabazi E taldeak ere Irabiaren kontra. Eta irabazi F taldeak Iturramaren kontra. <laughs> irabazi zuen ere G taldeak Ardoiren kontra. Eta irabazi zuen ere Berriobitiren kontra H taldeak. Baina emaitza ikusgarri hauekin ezin dugu jarraitu etengabe eta galdu egin zutenak eh, Berriozar I eh, izan ziren Kirol Esporten kontra. Baina jota taldeak irabazi zuen atiargiren kontra. Eta k taldeak paz ziganaren kontra galdu egin zuen ere. Eta berdin du egin zutenek izan ziren eh, egin zutenak izan ziren emakumeak ele taldeak ardorin kontra. Emaitza bikainak e, beraz oroar e, eh, berriozarko futbol elkartearenak eta kirola aipatu ostean gure kiosko digitala zabalduko dugu. gaurko honetan gure kiosko digitalean eh, berria egunkaririk ez dugu, astelenetan eh, argitaratzen ez eh, delako, eta horrien ordezen diario de notiziaz hartuko dugu. Eta kasu honetan, ba, Jolanda Barzina presidentearen eskandalu gehiago azaleratzen ari dira egunkari honetan. Kasu honetan, lehre buru nagusia hause da, Barzinak bintza entitate edo enpresa publikotik kobratu egin zuen, Administrazio ontseiluko bokala izan arren bileretara joan gabe. Beraz, eh, kasu honetan, eh, ba, ordu erdiko bilerarik etzen egon, bileretara etzelako joan bartzin eta ala eta guztiz ere kobratu egin zuen, baina UPN erentzat ez dira hortxe amaitzen eskandaluak eta polemikak eguesi barrien ere, eh, ba, egoera latza dauka UPNek eta hause da diario de notiziasek dakarren leherro burua. Eguesi barko UPNek alkatetza eskaini dio PSN eri, nabai eta izkierda ezkerriaren eh, arteko gobernua ekiditeko. Bestelako kontuen artean, azken aldian, zalaparta, kalapita ugari sortu duen eh, afera, osasun e, sukalde zerbitzuarena izan da, eta kasuanetan osasun bideak langilei eh, esan die, ospitaleko langilei esan die, sukaldei buruz ez dezatela hitz egin eta bukatzeko hause lerroburu hau, kumbre sozialak eunka lagun bildu ditu iruñean langabeziaren kontra. gara egunkaria hartuko dugu segituan eta leher buru hause irakur dezakegu e, konbulsioak upenen e, atera biderik engabeko kongresu baten atarian eta inzuzen ere upeneren kongresu hori dute izpide euren bigarren titular nagusian beste gerra zibil bat korrupzioak edo ustelkeriak markatuta eta bukatzeko e, esako urtegia du izpide gara egunkariak esa ez edo jesa no e, plataformak Nafarroako gobernuari utzikeria leporatu dio. Diario de Navarra hartuko dugu azkenik gure kiosko digitala itxi baino lehen eta hauxe da eguneko lerroburu nagusia egunkari honetan Barzinak, Sanzek eta Maiak dietak eh, itzuliko dituzte baina oposizioak dimisioak eskatu ditu eta lerroburu horrekin zer duen eh, beste bat edo erabat konektatu da dagoen beste bat Nafarroako kutsako permanente osoak dietak itzuliko ditu Mirandak bat egin duelako. Eta bestelako kontuen artean, hause langabeziak eta ustelkeriak e, iruñeko protesta sozialaren oinarri e, bestelako kontuen artean bukatzeko lerriburu hau irakur dezakegu, odeiak e, euri harinak eta gatik alerta Pirinioan astelen honetan. Música Honen bestez gure kiosko digitala itxiko dugu eta geuk ere eguraldia aipatuko dugu segituan. sortzi graduko temperatura dugu orain bertan berrio termometroak ez dira sobera mugituko, amaika graduko maksimoak izanen baititugu, gaur egunean zehar zeruei dagokionez kionez, bertan estaliak eta odeiak egun osoan zehar izanen ditugu gurekin, agriatxalde partean gainera euria egiteko arriskua dugu. Tira ba, hause izan da dena gaurko albistegiari dagokionez dago informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten. Música